alaikum, wa alaikum salam. Da li se smatra šehidom onaj ko preseli pod sihrom ili ga ubiju džini i da li to može biti, odnosno da li ga mogu džini ubiti zaista? Ne, može se dogoditi, Allahu alam. Znači, da takva osoba bude iskušana džinskim svijetom u borbi Znači, ako je bio din sa njom i ima čisto vjerovanje, da bude, ne bude, znači, da tako bude ubijena, a da li je šehid, Allahu alam nećemo doniti sud o tome. Znači, jel da je, ako je Allah radi, znači, džinski svijet nekad ubija i nanosi štetu, znači, bude uzrokom ubistva i svijeti se vjernicima. Takva osoba na Allahovom putu, ako bude iskušana i čisto vjerovala i osobila, inša Allah uzeti će nagradu na tom. Allahu anem.